<clears throat> mayong pali sa tanan atong i-focus o discuss ang uh, importante kaadyo pud nga punto din kun dili ni nato ma-resolbar uh, walay tinuray nga reconciliation metabo kaning tibuhat bitaw nga backpassing or uh, blame blame posing instead of blame sharing unsa man jud insakto blame sharing or blame pushing or back pushing meaning ipasangil nimo sa uban and then um, dili ka mo share sa blame now dunay specific murag usa ra gani siya nga verse sa Bible nga naghatag na tuog tubag ani <laughs> mao kaning naa sa uh, ceremony sa atonement. Kaya atonement is atonement man na. Atonement, meaning reconciliation. There is no reconciliation between God and Lucifer or between God and mankind or between mankind uh, to mankind, meaning uh, person to person or between mankind to Lucifer o kisa pa ng uh, relationship na involved walay recon, walay reconciliation walay reconciliation mahitabo walay peace mahitabo and then kung walay peace walay reconciliation wala po unity walay harmony permanenting uh, conflict permanent ang hostility ang enmity so we need to succeed in every step of the way before makabot na to ang unity and harmony. Kailangan ma-resolbar na to ang uh, kining usahay ni is kining backpassing or kini bang blame passing ba. Uh, ipasa ang blame sa uban. Kunya you try to uh, get yourself free from any accountability which is not uh, right and <clears throat> correct kay uh, sa tinuray kada usa nga involved do na po'y na-contribute sa error o sa sala. Now, ang pinakadali aning uh, um, solution or tubag sa atong confusion nga kinsa limon si Lucifer or ang mga tao or ang Ginoo or kinsa ba. <clears throat> Isip bitaw blame blame. Ang pinaka solusyonan ni is tanan mag-share sa ila kung na nga uh, nga contribute nga error o na contribute sa error blame ang blame is adto niya kung kanang klasiha nga point is to niya oh that's simple ari nako ang blame kung kani ako ang nakaingon ako, ako naka-contribute or kung kining klasiha nga process kita tanang nga contribute dungan ta or involved ta mao puy atong share of the blame now naa ang bugtong nga verse nga kung nakita sa Bible nga nag uh, uh, hatag og saktong uh, picture og solusyon aning ongoing nga uh, seemingly walay katapusan nga backpassing or blame blame throwing blame passing inay blame sharing kaning naa sa ceremony of atonement nasa the Old Testament ni siya nasa Old Testament um, I think naa sa <clears throat> Leviticus mura nasa Leviticus ni Mag- sayo ni kung inyong i uh, word search ang atonement or pangitaon ninyo ang section din gidiscuss ang atonement ceremony ang atonement is one of the seven annual holidays sa Ginoo, annual feast. Ikapila ni siya, mura og ikalima. Kaya ang sunod ani is Tabernacles, ang sunod last great day. <clears throat> so ikalima ni siya sa pito ka feast sa Ginoo. Unsay naa diha? <clears throat> ang naa diha is ang instruction sa Ginoo for sin offering sa tulo ka partis Tulo ka partis ang involved. Number one, <clears throat> mga ang, ang mga leader nga spiritual, meaning priesthood, mga pari. Na naisin, naisin offering ilang himuon tungod kay uh, <clears throat> part sila sa blame which is very true very true especially karon nga mm, lat, litag, latagaw na bitaw ming ming layo na ang mga kaparian sa <clears throat> perfect will sa Ginoo sa gulan na pangwarta og mga immoralidad doon na na selfish interest dili na pure ang ilang pag-serve sa Ginoo so <clears throat> naghan silang gi deny nga truth mintabang sila og suppress sa daghang mga truth para pag-preserve sa ilang office, pag-preserve sa ilang mga interest, protect sa ilang reputation o equally important or maybe above all is to make money to gain riches. Uh, I'm not saying every press but uh, a lot of press in a lot of religions and churches kani ang ilahang nahimong more important or equally important imbis wala ning klasihang uh, purpose wala ning klasihang purpose kaning mga personal interest interest sa Ginoo plano sa Ginoo ang will sa Ginoo mo'y um, <clears throat> bugtong ra nga tuyo so una is una sa tulo ka parties nga involved aning uh, tawag nito conspiracy theory meaning real conspiracy dili lang conspiracy theory real conspiracy meaning uh, teamwork sa paghimo og kadautan nag-conspire ang ikaduhang uh, grupo is the people uh, dili fully aware ang mga people ni mga tao pero sa ilang deceived state na isahan sila o na, na lansisan sila they think nga uh, sakto umayong tuyo ang mga leader o sakto ang mga sistema gipanagan pero in the end they are uh, they will come to realize nga ilang kaugalingong kapahamakan o kadautan ang ending o ang <clears throat> interest lang sa mga kaparian o sa mga leaders ang na-serve. So tuwa sa mga leaders ang tambok unya ang bukog tuwa sa mga tao. Tuwa nila ang fatness o riches tas mga tao ang mumho and crumbs. Now ang ikatulo nga nahog og mysterious kay gigamitan ni sa Ginoo og ngalan nga uh, misteryoso asasil got asasil. Now, um, og imo ning isubayon, medyo lisod kay dili man uh, covered man o covered man siya. Doon na may gitago. Dili man parehari nga priests, kani usa people, kani kay asasilgot. <clears throat> Pero og uh, knowledgeable ka, uh, dali ra po ni siya matuoran kay ang naggamit aning simbol sa goat kini mang Illuminati grupo ni Isao ni special group ni Isao ang ah, uh, <clears throat> mo ni pinaka deceitful kayo nga pinaka wicked crooked nga grupo sa mga tao sa kalibutan pura gaba <clears throat> um, puno ni sila og skill sa kaning nispa kaning uh, kanang na nila ang Babylon system na puno sa sorceries unsa nang sorceries uh, get rich quick schemes daghan kayo sila mga paagi nga paspas kayo nga makakwarta sila maka, marato sila o ganing makakuha power get, get power quick tactics uh, sorceries sorcery means ma- magical paspas di ma dali, dali mabantayan sa uban o sa mga katawhan malipat ka sa mata sa imong physical nimo ay o sa mental nga ay ang lisod o ganang <clears throat> subay o gitik ang mga ordinary nga mga mga tao lisod um, maisahan din sila so kini sila nga grupo kaning asasil asasil goat mo ni sila naghawid sa power o sa wealth sa kalibutan so sayon na kayo pag identify na uh, nagtawag mi silang kaguling nga Illuminati They are 13 super rich families all over the world ni control sa tanang dagko ng mga establishments o ni control sa kwarta mga bangko o kwarta pag print sa kwarta o pag distribute sa bank sa kwarta pinagi sila mga bangko hmm, so they are the assassin goat ang lain lang name ani is they are mainly the corporate state kombinasyon sa korporasyon o sa gobyerno. Kani sila. Kaning handle ni. Kanang mga eleksyon-eleksyon, kuan na siya, kanang uh, <clears throat> buwak na, dili na siya may nahitabo ang will sa mga tao sa eleksyon wala tuman. kuan na pakitan tao lang na siya aron magtuo mga tao ragi nga ilang gobyerno <clears throat> pero they will they they continue to get disappointed na every elected uh, officer every elected uh, president <clears throat> o kung sa man ngalan sa ilang leader ma-disappointed lang sila kaya magkagrabi ang mga sakit magkagrabi ang mga kakabus o kalisod hmm. so muna yun nga gikapoy na mga tao hangad kuan na lang wala na wala ay kuan wala na sila paglaom di wala na sila trust gihanan ilahan na lang nga kuan na lang uh, minimum na lang uh, existence di po sila ka-resist kay kibaw sila og suway sila resist wala sila power so ang ilang choice na lang is uh, kanang to live in resignation kanang kuno lang ba in submission na lang nga hopeless ba submit to hopelessness and um, minimum na lang nga living buhi lang sila mao na hmm, ana ba so <clears throat> um, ang uban is worse kay commit mang suicide or mo join sa <clears throat> arm nga uh, re- revolution So, ang tulo ka parte nga involved sa blame uh, ato nang na-identify. Kaya lagi sayo naman yan define nga sa bisag symbolic ni nga name wala gid klaro. Sayo na ni kay sa kalibutan karon uh, ah, usara man ang naggamit aning simbol nga got kanirang pong eliminati kaning grupo ni <clears throat> Isao. So, sila po ang mga owners sa mga corporations, ilamang ko ng kwarta, ilang bangko. So, naturally, sila yung makakapital sa mga negosyo, ilang ilang mga negosyo. Bisan pag gidala na og usa ka tawo nga dili kauban nila o dili nila membro o dili, dili descendant nila, tulang financing nga na Igikan sila bangko, tabla na po sila. Sila yung negosyo. <clears throat> so, um, identified na ang tulo. Ang tulo nga mag-share sa blame is or are the priest, the people, and the corporate state run by the Isao Group nga mao'y gitawag og Babylon niya. Babylon the Great. Mo ni sila uh, mga empires mga empire sa kalibutan gikan adto ni Babylon old Babylon nga empire under ni Nebuchadnezzar nya gipulihan sa Iran Iraq man ka ni Nebuchadnezzar sunod gipulihan sa Iran kanang Persian nya gipulihan na pod sa Grigo and then Alexander the Great. Then gipulihan na sad sa Italian, mga Romano, Roman Empire. And then dihay ilang kagrupo mga Turko ilaharap po ng mga isuon. So Turkish group uh, Ottoman Turk Nya, sila naghapon na niya uh, naka nakadaog ang grupo sa kaning nahimong British Empire nga apo ni Jacob ni dili ni kagrupo nilang isa o kundi siyang twin brother Jacob <clears throat> apo ni Jacob hmm. kani si Ephraim Ephraim mao na si United, King, United Kingdom or Britain. And then nagawa si Manasi, USA. Anak niya po ni Joseph, apo ni Israel. So kini si UK og USA, United Kingdom og USA, mo si Ephraim og si Manasi magsuon. Magsuon anak nila ni Joseph. Joseph anak ni Israel, Jacob Israel. Igsuon siya sa dosi, dosi ni sila ka tribo. Kung mga isuon ng mga lalaki. Ah. so, ning puli ang British Empire, unya hantod nga ang US na pod pag decrease sa US, uh, UK or United Kingdom or British Empire ang Mipuli is USA. Now, sa dagan karon sa mga sistema, kusog kayo ang influenza grupo ni Sao. To the extent gani nga ang kang UK ug USA gigamit lang mga system kang isa og gihapon dili na sa kang Jacob Abraham Jacob Israel lang amahan Dili na sa Ginoo ang system. Kay supposedly si Jacob Israel nga ilang amahan or ilang lolo, ilang forefather, mao man toy proponent or promoter sa way sa Ginoo. Pero sad to say nga at this point in time wala na nila na ma-fulfill. Enjoy na sila sa grupo ni Sao may appeal na sila sa mga sorceries, mga get rich quick ni sa oh, mga pamaging uh, shortcuts, pamaging uh, ah, makakwartas lang dali pero mga damage ang ubang mga nasod, ubang mga katawhan, mga kabus, apil ang Mother Earth mga daot grabe destroyed kayo ang ozone layer karon tungod sa kalakian nila ani ni Rockefeller nga nisinlan ni Sao nga mo'y nagduma og naghari sa uh, teritoryo ni Manasi Rockefeller kanang king sa fossil fuel money, one of the greatest modern sorcerers. Sorcerers. Kaning oil industry, sorcery na siya. Get rich quick na siya nga scheme. Niya, nag-destroy sa environment, labi na ang ozone layer. Nga pagka-destroy sa ozone layer, aron naghana na kadong makasulod ng buho sa ozone layer nga exist excessive amount of uh, sunlight kanang UVR ultraviolet violet rays na kung igo na siya og nagigo na siya sa diri sa Atlantic Ocean mubukal ng Atlantic Ocean mo og storm nga gitawag og hurricane or ana pong tornadoes kung diri na ang buho tungod sa Picas sa Pacific um, bukal na siya lain na pangalan sa storm typhoon na pangalan so mo ni example kung ari ang surge of excess sunlight makasod sila sa buho sa ozone layer nga tungod sa mga uh, kabukiran kaning sa center sa Amerika may kabukiran diha uh, naa diha ang snow magtapok uh, karon maoy mo hatag og mo supply og uh, fresh water sa daghan kayo mga states kaspikas pikas uh, dili na noon kay dili naman na maka-form ang mga snow kay init naman ang nabuho naman ang ozone layer so pining init na ang may go sa init ang mga mountains dili maka tigom snow So luoy og uh, hadlok ning uh, kondisyon sa mga daghan kayong sa 50 states Amerika nga nagdepend aning snow water para sa ilang mga farms uban pang mga activities. So um, be alert, mag-alerta, mag ah, double uh, alert para maka-escape ta sa kaming uh, distraction, distraction sa system. Hmm. So ang unang dako natong buhaton para masulbad ning tanan samtang may panahon pa maluwas ta uh, ah, undangon na to ang pag blame passing blame passing o blame passing kundi idungan na to ascribe ang blame sa party nga na involved so blame goes to the uh, sinful nga mga religious leaders, mga priests, blame para sa mga tao nga sunod sa blind nga leadership o blame nga sa good asasil nga mao ang corporate state led by the group of ISAO kani Illuminati kani gobyerno o mga negosyante ron mao ni sila ang mao kita kita involved ani so dili ta mo kun sa atong kalingon nga masayop unya koneksyonan nato uh, ah, simple wala ay eh, kausaban padayon og uh, ah, generate ang circumstances nga mapuno ta og uh, ah, kalisdanan mga mga linog mga bagyo unya mga daot nga atong mga kaumahan tanan mga negosyo mga daot tara pod ang uh, ah, magmahay so I am uh, calling everybody everyone dyan uh, to correct our uh, wrong approach wrong wrong perspective nga atong tanawon itong kalingon din justify na to niya atong i-blame sa uban when in reality ang dapat tanaw na nga nakasala is kaning tulo ka grupo priesthood then people then this agas aga, asasil group asasil group mga mga negosyante o mga nasa gobyerno. So that is all for now. Uh, I hope you find this very important kay walay acceptance sa blame sa iyang na contribute nga blame walay wala po'y may tabo nga sakto nga papangayo pasaylo o real repentance so kung walay real repentance walay walay pasaylo walay pasaylo nag walay pasaylo wala magsigi ang conflict sige ang kagubot na mao ni karon hmm. so may God Lord um, please enlighten us awaken us awaken our hearts and mind para we will be and shall be well guided according to the will and desire of our Lord Jesus Christ. Amen.